Кілька хвилин тривала мовчанка. Лише дехто стримано покашлював. Проти начальника порту сиділи два дідугани, славетні капітани на Білому морі, височезний Іван Федорович Шеболдаєв і низенький, гарячий, як вогонь, Федір Іванович Мамуєв. Іванові Федоровичу було років із 70, а Федорові Івановичу, мабуть, 80. Обидва вони давні друзі, але ніколи і ні в чому один з одним не погоджувались. Ніхто не пам'ятав випадку, щоб ці дідугани дійшли коли-небудь згоди в якійсь справі. Начальник порту вирішив поспитати їхні думки. Федоре Івановичу, що ви скажете? Маленький дідок виплюнув чорну тютюнову жуйку, повернувся до Івана Федоровича і сказав мабуть, розбило об каміння. Треба шукати на півдні понад східним берегом нової землі. Тільки тепер темно. Іван Федорович наготував на долоні нюхального тютюну, іначе чекав, коли його спитають. А що скаже нам Іван Федорович? спитав начальник порту. Високий дід втягнув правою ніздрею тютюн, примружився і гучно чхнув ніби хотів сказати, що чхав він на думку свого друга. Потім витяг велику хустку, висякався і лише тоді сказав: Навряд чи кого знайдете. Мабуть, розірвало котел. Але коли хочете шукати, шукайте на північ понад східним берегом нової землі. Тільки тепер шторми. Більше старі капітани нічого не сказали. Зате сказав молодий капітан Кривцов. Треба негайно вирядити рятівний пароплав з літаком до Карського моря. Він мусить спробувати підійти до острова Уєдінєнія. А після того вдасться це чи не вдасться пройти понад східним берегом нової землі і з допомогою тамтешніх мисливців обстежити все узбережжя. На думку Кривцова пристали начальник порту і більшість капітанів. Лише дідугани щось невдоволено бубоніли, але й вони не заперечували. Розділ четвертий. Начальникові порту Архангельськ. Рейсовий звіт капітана Шхуни Білуха Кривцова ДП. 12 жовтня цього року Шхуна Білуха під моїм командуванням узявши на борт літак номер 6 з пілотом Барелем, вийшла з Архангельська, маючи своїм призначенням західну частину Карського моря. Наше завдання було пройти до острова Уєдінєнія, коли це дозволить крига і погода, обстежити цей маловідомий острів з метою розшукати пароплав Лахтак або його уламки, а також екіпаж цього пароплава. Коли б нам не вдалося там нічого знайти або несприятливі обставини не дозволяли підійти до острова Уєдінення, то ми мусили взяти курс на мис желання і звідти пройти на південь понад східним берегом нової землі, розшукуючи той самий пароплав та його екіпаж. У трюми білухи взято було тримісячний запас пального, півторамісячний запас води і десятимісячний запас харчів для екіпажу на випадок, коли б нас затерла крига. 16 жовтня, перемагаючи шторм у Баренцевому морі, ми підійшли до нової землі проти протоки Маточкіншар. Пройшовши бухту Самойловича, ми трохи не наскочили на каміння біля мису Баранячого. З великими труднощами вдалося крізь туман розглядіти знак Пахтусова і ввійти в протоку, де ми знайшли захист від штормового вітру. У протоці в бухті Білушій. Шхуна отстоювалась два дні. Коли вітер упав до п'яти балів, я підняв якір і вийшов у Карське море. Мусили поспішати скористатися з останніх коротких днів. Перед виходом у Карське море я віддав якір проти радіостанції Шар. На шхуну прибув начальник геофізичної обсерваторії і повідомив, що жодних відомостей про лахтак вони не мають. З бухти примітка де Лахтак висаджував звіробоїв, недавно приїздив мисливець. Від нього довідалися, що Лахтак залишив примітку ще 7 вересня і вже не повертався. Вийшовши в Карське море,